فودا عظيما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسات بدعة wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dipertemukan di tempat yang mulia ini untuk menambah ilmu pengetahuan kita tentang Al-Qur'an tentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan suatu kewajiban fardhu ain bagi setiap kaum muslimin yang tua, yang muda, yang miskin, yang kaya sama kewajibannya untuk menuntut menambah ilmu pengetahuannya tentang Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak hadis-hadis dari Rasulullah yang menganjurkan agar umatnya menuntut, agar umatnya mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dalam hadis, "Ida sorar tumbir biryadil jannah fartau." Apa kata Rasulullah? Jika kamu melewati taman surga, mampirlah, fartau. Ketika hadis ini ketika Rasulullah berkata di tengah-tengah para sahabat yang lagi duduk-duduk di masjid pada waktu itu. Para sahabat semuanya terkejut, heran. Yang menjadi keheranan sahabat, kenapa sudah ada taman surga di dunia? Idza saratum bir yadul jannah fartau. Jika kamu melewati taman surga, mampirlah. Yang menjadi keheranan sahabat, kenapa sudah ada taman surga di dunia? Maka mereka serentak bertanya, Mahia riadul jannah ya Rasulullah Apakah taman surga itu ya Rasulullah Maka apa jawab Rasul Majlisul ilmi Majlis-majlis Ilmu pengetahuan Majlis-majlis Yang di dalamnya dibacakan Al-Quran Yang di dalamnya dibacakan Sunnah Nabi Yang diterangkan tentang halal Diterangkan tentang haram Itulah majlis ilmu pengetahuan Majlis ilmu yang diajarkan yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lain, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan satu jalan untuk mendapatkan ilmu, memudahkan satu jalan, mudah langkahnya, mudah keinginannya, semangatnya kuat untuk mendapatkan ilmu, sahalallahu tariqan ilal jannah maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surga. Jadi jalan menuju surga itu itu telah dibuat ketika kita hidup di dunia dengan ilmu yang dibawa, dengan ilmu yang dimiliki, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi ini ini setan iblis sangat tidak senang setan iblis itu sangat benci umat manusia ini mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Dia berusaha menghalanginya. Berusaha membuat rintangan agar umat manusia ini jahil, tidak mengerti terhadap Al-Quran dan Sunnah. Tidak mengerti apa yang diperintahkan Allah dan tidak mengerti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya majlis-majlis ilmu di mana-mana Majlis-majlis yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan Sunnah. Makin lama kita lihat penghuninya makin. Makin ramai apa makin sedikit? Makin sedikit, makin habis. Karena setan selalu memberikan suntikan. Memberikan bius. Memberikan reset. Dia masukkan ke dalam tubuh kita. Begitu kita mengaji, semangat kita pun sudah loyo. Hilang karena kena bius, hilang semangat. Begitu dengar pengajian, jadwal pengajian, malam pengajian, hari pengajian, lemahnya pun datang. Semangatnya pun hilang. Berbeda dengan para sahabat radhiyallahu anhum pada masa yang lalu. Mereka belajar dari Rasulullah, mempelajari Al-Qur'an, mempelajari sunnah Nabi dilarang. Dilarang oleh orang kufar Dilarang oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf, tokoh-tokoh kupar pada waktu itu. Akan tapi makin dilarang, semangat mereka makin makin kuat. Ketangkap itu dipukulin. Seperti Bilal, Yasir, seret-seret di tengah padang pasir dengan unta. Darah keluar. Ditanya lagi besoknya, belajar lagi kepada Rasulullah memberikan kesempatan waktunya, kesehatannya untuk mendengarkan Al-Quran dan Sunnah. Akan tapi beda dengan umat akhir zaman hari ini. Makin diperintah, makin makin lesu. Begitu tiba masa pengajian, sudah ngaji, baru ngaji kemarin, sudah cepat kali satu minggu. Ada kita lihat, lemas. Akan tapi kalau kemaksiatan yang dibuat kemaksiatan yang dipajangkan itu enggak diundang pun datang. Co lagi buat keyboard. Keyboard dibuat di tempat-tempat tersembah itu. Itu penuh tuh nanti orang di situ. Enggak usah diundang-undang. Nah, ha, ini kita lihat. Karena setan itu sangat benci kalau kaum muslimin, umat manusia ini mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sangat benci. Maka Rasul mengatakan, merupakan sebagian daripada taman surga. Tiga selangkah lagi. Taklamu kitab Allah wadbak wafi. Kamu pelajari kitab Allah dan kamu ikutilah apa yang di dalamnya akan membawa kamu masuk ke dalam surga. Para ikhwan, kaum muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini merupakan pertemuan kita yang pertama. Pertama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Dapat kita ingat Pada pertemuan yang singkat ini Dapat kita ambil manfaat Ilmu yang saya sampaikan Daripada kitab dan sunnah Nabi SAW Dapat dibawa pulang Sampaikan kepada orang tuanya Sampaikan kepada temannya Kalau sudah punya istri Sampaikan kepada istrinya Kalau sudah punya anak Sampaikan kepada anaknya Begitu amalan para sahabat menyampaikan yubaligu allazi ghaib menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir orang yang hadir menyampaikan kepada orang-orang yang tidak hadir jadi diingat apa yang disampaikan perlu dicatat dicatat perlu dicemanakan supaya ingat diingat sebagaimana para sahabat pulang mereka disampaikan kepada anak dan istri mereka enggak ada sekolah dulu tidak ada buku dulu belum ada kertas pada waktu itu Zaman Rasul belum ada kertas Seperti kayak hari ini buku Belum ada Mereka ingat pulang disampaikan kepada anak dan istrinya sebagai oleh-oleh Tadi ku dengar begini, ku dengar begini, ku dengar begini, ku dengar begini Ini kita lihat Tapi hari ini kaum muslimin Begitu habis pengajian ditanya apa yang disampaikan Ustaz tadi Apa katanya? Quran sunnah lah pak Ngaji kau di kampus? Ngaji Apa disampaikan Ustaz? Quran sunnah apa isinya? Quran Sunnah. Ah ini Quran Sunnah aja yang diingat. Nah ini dia. Jadi kita usahakan untuk dapat mengingat, dapat kita ingat. Yang hari ini tadi telah disampaikan judulnya bagi kita adalah apa tadi? Mengamalkan Al-Quran dan Sunnah. Nikmatnya beramal mengikuti Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Al-Quran dan Sunnah itu merupakan suatu peninggalan, suatu pusaka tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mengetahui Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini kalau kita tidak mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Al-Quran kalam Allah subhanahu wa ta'ala. As-Sunnah, Al-Hadis juga kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah, Taraktu fikum amrain lantadilu ba'dahumah kitabullah wa sunnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku telah tinggalkan bagi kamu dua pusaka. Kalau kamu berpegang kepada dua pusakaku itu, kamu akan tidak tersesat selama-lamanya dan tidak bisa disesatkan orang. Tidak tersesat dan tidak bisa disesatkan orang. Apa pusaka yang tinggalkan Nabi tadi? Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah kalam Rabb, Rabbil Alamin. Anjalahu Allah ala Rasulihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nas minaz zulumati ila nur. Al-Quran itu adalah merupakan kalam Allah yang diturunkan Allah atas Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyukhrijan nas untuk mengeluarkan manusia daripada kebodohan, daripada kesesatan menuju cahaya. Cahaya. Jadi Al-Quran ini merupakan cahaya. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa cahaya. Bisa kita hidup tanpa cahaya. Tidak bisa dilihat yang cantik tanpa cahaya. Kalau tidak ada cahaya di dunia ini bagaimana? Gelap. Makanya disebut jahiliyah. Bodoh. Bodoh di dalam menyembah Allah. Gelap. Kebodohan menyeliputi mereka. Kenapa? tidak ada wahyu pada waktu itu. Mereka beramal, berbuat tidak mengikuti wahyu yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Maka diturunkanlah Al-Qur'an sebagai penyelamat agar bisa mereka melihat yang mana yang cantik, yang mana yang buruk, yang mana yang baik, yang mana yang bu bu bagus, yang hak, mana yang batil diturunkan Al-Qur'an. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Hadid ayat 9. Walladzi لنزل على عبده آياتي بينات ليخرجوكم من الظلمات ila nur Allah yang telah menurunkan atas hambanya ayat-ayatnya Al-Quran Yang merangkan Liuhrijukum minal zulmat Mengeluarkan mereka daripada kebodohan Mengeluarkan mereka daripada kegelapan ila nur kepada cahaya jadi Al-Quran itu cahaya. Kalau kita mau cahaya, pelajari Al-Quran. Jadi mempelajari Al-Quran itu hukumnya fardu'ain, wajib hukumnya. Wajib mempelajari Al-Quran. Jangan ada remaja-remaja Islam, pemuda-pemudi Islam itu yang tidak bisa baca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan benar itu hukumnya wajib. Tidak bisa mempelajari Al-Quran itu tanpa Guru. Dengan kaset tidak bisa Dengan CD tidak bisa Harus ada gurunya Karena hurufnya itu tidak bisa di, di Dibenarkan Kalau dengan kaset Misalnya huruf Ain Tidak bisa dibetulkan Karena Al-Quran salah baca salah Salah artinya Salah baca salah artinya Maka wajib kita belajar Quran Kalau dulu Rasul Malaikat Jibril yang mengajarinya Al-Quran, para sahabat biasa mendengarkan bacaan Qurannya kepada para sahabat yang lain. Dengarkan bacaan Quran saya, dengarkan bacaan Quran saya, satu sahabat kepada sahabat yang lain. Dan Rasul sering mendengarkan bacaan Quran daripada para sahabatnya. Supaya benar. Supaya betul. Jangan malu kalau bacaan Quran kita itu didengar orang. Jangan takut kalau bacaan Quran itu disalahkan orang. Karena salah baca salah artinya. Contohnya aja ihdinas syirat. Ihdinas syiratul mustaqim. Itu pakai sot. Artinya tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Kalau dibaca pakai sa. Sa titik tiga. Ihdinas. Ah. Ha. Ihdinas syiratul mustaqim. Tunjuki kami kepiting yang lurus. Sampai dunia kiamat tidak ada kepiting yang lurus. Maka perlu belajar Al-Quran. Makanya para sahabat, Rasul, ketika bulan Ramadan, turun malaikat Jibril mengajarkan Al-Quran. Mendengarkan bacaan Quran dari Rasulullah. Kita hari ini sangat sedikit waktu kita dipergunakan untuk belajar Al-Quran. Sangat sedikit. Kalau belajar untuk dunia, dari pagi sampai malam tahan. Misalnya belajar komputer, belajar bahasa Inggris, Belajar apa lagi dan lain Mesin-mesin, kelepotan minyak, lumpur, tahan Masuk gue tuh ngebur, ngebur, ngebur gunung itu ngambil batu bara Resikonya berat ketimpa Tahan masuk ke sana Itu cari dunia Ke laut Mau karam di laut, tahan di laut Tapi kalau belajar agama Berat Sehingga Nabi telah mengatakan khairukum man ta'alamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Pemuda yang paling baik adalah pemuda yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Pemudi yang baik, wanita yang baik adalah wanita yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Jadi pemuda dan pemudi Islam jangan ada sampai tidak bisa baca Al-Quran dengan benar baca Al-Quran dengan benar. Membacanya saja sudah tak benar, apalagi yang nanti me mengartikannya. Karena sudah langka sekarang orang baca Quran dengan benar. Tidak ada imam sholat sudah payah mencari ganti imam. Ini tunjukkan dari imam. Taulah, taulah, taulah. Ini tidak bisa. Takut bacaan Qurannya. Dengar orang. Tapi kalau bahasa Inggris. Saya bilang bahasa Inggris itu lebih payah daripada bahasa Arab. Tapi orang lebih senang bahasa Inggris Kenapa? Bahasa Inggris lain ditulis, lain dibaca Apa? Bacanya one, tulisannya One, kan itu Tapi orang mau belajar bahasa Inggris Baca Quran Baca, baca Quran Tinggalkan orang Membaca Quran itu dengan benar, hukumnya fardu ain. Fardu ain Kewajiban setiap pribadi muslim Harus benar dalam membaca Al-Quran Jadilah pemuda yang baik yang cinta dengan Al-Quran. Karena Al-Quran akan menyelamatkan, akan memberikan penerangan. Dengan dipelajari Al-Quran, dia akan dapat melihat, oh ini salah, ini benar, ini haram, ini syirik, ini tauhid, ini sunnah, ini bidah. Dengan dipelajari Al-Quran. Sehingga setan, iblis itu tidak senang kalau kita ngerti Al-Quran tidak senang dia kalau kita paham Al-Quran. Makanya kalau di mana-mana majlis mengajarkan tentang Al-Quran, itu berusaha iblis. Sampai kita di tempat ini juga enggak senang dia. Diusahakannya kita tidak mendapatkan ilmu yang kita peroleh, yang kita cari di tempat ini. Berusaha dia masuk ke dalam pikiran kita. Diganggunya pikiran kita. Matanya kadang-kadang melotot kemari. Tapi pikirannya tak kemana-mana. Tadi ngaji, ngaji. <laughs> Apa yang disampaikan? Aku juga kurang paham. <laughs> Ha Berusaha setan. Ini mesti penting ngaji jadi pagi ini. Jadi segar. Kalau malam, <laughs> ngantuk dia. Ha ini dia. Ini kita lihat. Jadi setan dan iblis itu berusaha untuk tidak manusia itu mempelajari Al-Quran. <clears throat> Waqad bayanallahu fil Quran Al-Karim. al karim akhbaru awu awwalin wal akhirin wa khalaqas samawat wal ardin wa salati halal wal haram wa usul al adabu wal akhlaq wa ahkamul ibadat wal muamalat wa siratul anbiya was salihin wa jazaul mu'min wal kafirin wa wasful jannah darul mu'minin wa wasful nar darul kafirin wa ja'alahu tabayyana likulli syai' sungguh-sungguh Allah telah menerangkan Allah telah menerangkan Al-Qur'an yang mulia. Di dalam Al-Qur'an yang mulia Allah telah menerangkan tentang orang-orang yang mula-mula al-awwalin al awwalin manusia yang mula-mula diciptakan Allah wal akhirin dan manusia-manusia yang akan diminasakan Allah nanti di hari kemudian wa khalaqas samawati tentang penciptaan langit dan bumi semua diterangkan dalam Al-Qur'an wa fasala fi halal wal haram dan dirinci diterangkan dengan dengan jelas yang mana yang halal yang mana yang haram jadi dengan mempelajari Al-Qur'an dia dapat menambah ilmu pengetahuannya dapat mengetahui yang mana yang halal dan yang mana yang haram wa usul wal adab wa akhlak bagaimana cara beradab yang baik bagaimana akhlak yang bagus bagaimana akhlak seorang anak kepada orang tua adab seorang tua kepada anak adab laki-laki kepada wanita wanita kepada laki-laki semua ada adab diterangkan dalam Al-Quran wa akamul ibadat wal muamalat serta hukum-hukum di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala hukum di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala diterangkan dalam Al-Qur'an. Manusia yang tidak mempelajari Al-Qur'an beribadah kepada Allah tetapi tidak disyariatkan Allah. Dia menyembah Allah dengan tata cara yang tidak disyariatkan Allah. Apa namanya ini? Apa namanya? Dia menyembah Allah dengan tata cara yang tidak disyariatkan Allah. Apa namanya? Karena manusia menyembah Allah itu terbagi tiga. Yang pertama yang tadi itu sudah disebutkan. Yang pertama manusia menyembah Allah dengan tata cara yang tidak disyariatkan Allah. Apa namanya? Muktadi. Muktadi. Dia beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat mungkin, tapi tidak mengikuti tata cara yang diajarkan Allah, itu amalannya mardut. Amalannya ditolak, khairu rumakbul tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya bukan dikatakan taat bukan dikatakan amal soleh tapi amal toleh bukan ditempatkan ke dalam surga tapi ditempatkan ke dalam neraka menyembah Allah juga yang kedua adalah dia menyembah Allah juga menyembah selain Allah apa namanya ini musyrik dia menyembah Allah, dia beribadah kepada Allah, dia solat, dia puasa, dia haji, dia tapi menyembah kepada selain Allah, dia minta ke kubur mungkin, dia minta kepada orang pintar mungkin, ini namanya musyrik. Yang ketiga adalah dia menyembah Allah mengikuti tata cara yang disyariatkan Allah. Inilah yang disebut dengan orang muslim yang muahid, orang muslim yang bertauhid. Jadi untuk bertauhid, kita perlu mempelajari Al-Quran. Perlu mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Agar kita bagus di dalam beribadah kepada Allah. Wal mu'amalat berhubungan kepada manusia dengan manusia yang lain. Untuk berhubungan dengan manusia dengan manusia yang lain. Manusia yang satu dengan manusia yang lain. Itu perlu adab. Perlu akhlak karena Rasulullah diturunkan ke muka bumi ini untuk mengajarkan akhlak. Innamal buistu liutabima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini untuk mengajarkan akhlak. Akhlak manusia itu supaya bagus, supaya beradab. Tidak seperti sebelumnya, sebelum datang Al-Qur'an, manusia tidak biadab, ber, ber, ber, tidak tidak beradab tidak ada adabnya. Seorang istri tidak ada adabnya kepada suami, suami tidak ada adabnya kepada istri, anak tidak ada adabnya kepada orang tua. Kalau tidak dengan Al-Quran, manusia tidak bisa beradab, tidak bisa beradab, tidak tahu dia adab yang baik. Karena Al-Quran mengajarkan adab-adab seperti ini. Adab makan, diajarkan oleh Rasul. Sampai ada ke WC ada aturannya. Ada aturan main di WC itu. Ada adabnya. Tidak ada agama lain yang mengajarkan seperti ini lengkapnya. Ada adabnya ke WC. <clears throat> ada adabnya kepada orang tua. Ada adabnya makan. Salah satu diajarkan oleh Rasul. Maka perlu mempelajari Al-Quran, perlu mempelajari hadis yang dua-duanya wajib. Salah satu di antaranya Rasul mengatakan, "Janganlah makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu. Sesungguhnya setan itu makan dan minumnya dengan tangan kirinya." Itu ada. Makan dan minumlah kamu dengan tangan kananmu. Sesungguhnya setan itu makan dan minumnya dengan tangan kirinya. Makan dengan tangan kiri itu hukumnya haram. Tidak ada perbedaan ulama dalam permasalahan ini akhlak setan. Maka dengan tangan kiri. Maka diajarkan oleh Rasulullah manusia beradab. Supaya tidak mengikuti langkah-langkah setan ini. Makan dengan tangan tangan kanan. Karena manusia hari ini tidak mempelajari Quran. Tidak mempelajari hadis. Kita lihat bagaimana manusia makan. Coba makan. Dari SD tidak pernah diajarkan Quran. Ada pelajaran Quran di SD. Hah? dulu tamat SD ni semua. Ada belajar Quran? Tidak ada. Belajar Quran kayak bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Belajar Quran, belajar hadis. Tidak ada. Tamat SD masuk SMP ada belajar Quran, belajar hadis ada? Tidak ada juga. Sampai SMA, sampai perguruan tinggi. Sudah profesor, sudah doktor, sudah insinyur dibilang, "Pak, amal Bapak ini tidak cocok dengan Quran, tidak cocok dengan hadis." Terima dia. Tidak terima. Sudah kotor, sudah error, sudah rusak, sudah penuh memori di kepalanya. Kita perbaiki dengan Quran tidak terima. Maka bertebarlah kesesatan hari ini. Amalan-amalan yang menyelisih sunnah. Subur tumbuh di negeri yang tidak dipentingkan belajar Al-Quran dan sunnah. Jadi di mana-mana kaum muslimin hari ini. Kita jumpai hampir tidak nampak yang namanya amal itu benar mengikuti Quran dan sunnah sampai-sampai di masjid-masjid. Kita lihat masjid-masjid dalam solat, dalam azan, dalam mengatur masjidnya sudah menyelisih Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka tidak pernah belajar dengan benar tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wasiratul Ambiyah wasolihin tentang dalam Al-Quran diterangkan tentang kisah-kisah para nabi. Kisah-kisah orang soleh. Wajajaul mu'min wal kafirin. Diterangkan juga ganjaran, balasan yang ditimpa oleh orang-orang beriman. Dan ganjaran yang ditimpa oleh orang-orang kafir. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat yang ke-89. Wa nazzalna alaikal kitaba tubayyinan likulli syai' wa hudaw wa rahmah wa busra lil muslimin kami telah menurunkan Al-Qur'an kami telah menurunkan Al-Qur'an yang merangkan bagi tiap-tiap sesuatu wa hudaw wa rahmah sebagai petunjuk petunjuk Al-Qur'an itu sebagai petunjuk dan rahmat wa busra dan peringatan bagi orang-orang yang berserah diri bagi orang-orang yang muslim jadi Al-Quran itu sebagai petunjuk di dunia. Petunjuk hidup di dunia. Apa namanya petunjuk ini? Rambu-rambu. Rambu-rambu jalan. Kalau kita mau ke, ke Danau Toba, di jalan itu ada rambu-rambunya. Petunjuk. Ini jalan belok ke kanan, belok. Ini menurun, menurun. Kalau dibilang ini belok ke kiri, di kanannya memang jurang, tak mungkin belok. Di jalan belok ke kiri, kita belok ke kanan bagaimana? kita langgar masuk ke jurang demikian juga ini kaum muslimin Allah telah menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk tapi dia mengikuti selain daripada Al-Qur'an mengikuti selain daripada Al-Qur'an yang tidak ada terdapat dalam Al-Qur'an tidak ada tersentuh hatinya untuk mempelajari Al-Qur'an sebagaimana banyak dalam hadis-hadis Rasulullah SAW yang menerangkan agar umat ini mempelajari Al-Qur'an Karena banyaknya kaum muslimin yang menyimpang di dalam mempelajari Al-Quran. Salah satu di antaranya dalam firman Allah. Surah Al-An'am 153. Wa anna hadha sirata mustaqima. Fattabi'uhu wa latattabi'u subula. Fattafaraqa bikum ansabilih. Dalikum wasakum bihi la'allakum tattakun wa anhaja sirati mustaqim dan inilah jalan yang lurus maka ikutilah dia fattabi'uhu wa la tattabi'u subula dan janganlah kamu ikuti jalan-jalan yang lain fattafaratu bikum an sabili jangan kau ikuti-ikuti jalan yang lain yang akan mencelerai beraikan kamu dari jalan Allah jadi jalan Allah itu cuma satu. Jalan ke surga itu cuma satu diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagaimana cara untuk meniti kepada jalan yang lurus itu? Dan dikuatkan dengan firman Allah dalam Al-Qur'an di ayat 115. Wa ma yusakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa ittabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira apa kata Allah di sini dan barang siapa menentang rasul wa mayusakikir rasul menentang rasul menentang rasul itu bagaimana caranya beribadah dengan tidak mengikuti petunjuk rasul itu menentang rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda dari setelah jelas baginya petunjuk telah jelas Al-Quran ini jalan yang benar, ini jalan yang haram dia ikuti juga jalan yang haram ini Al-Quran, ini sunnah dia ikuti juga selain daripada sunnah وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِلِ الْمُؤْمِنِينَ dan mengikuti jalan yang bukan jalannya orang-orang yang beriman Nuwallihi matawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami biarkan dia leluasa dalam kesesatannya dan akan kami masukkan mereka ke dalam jahanam karena jahanam itulah seburuk-buruk tempat kembali. Berpaling karena apa? Karena menyelisih ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena penyelisihan ini telah diprediksi oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya satap tariku umatin salah sin wasabi nafir kotan akan terpecah umatku menjadi 73 pecahan kuluha narin semuanya masuk neraka illa wahidah kecuali satu yang satu itu ditanya oleh sahabat Mahya Rasulullah Siapa yang satu itu ya Rasulullah? Nabi mengatakan mangkan ala misli wa ashabi. Orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabatku. Mengikuti Nabi itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana dalam mengamalkan sunnah adalah jalannya mengikuti para sahabat. Karena tidak ada orang yang tahu tentang Al-Qur'an. Tidak ada orang yang tahu tentang wahyu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada orang yang paling tahu tentang sunnah Nabi kecuali siapa? Para sahabat. Jadi beramal kita hari ini, beribadah hari ini, membela Islam hari ini, mendakwakan Islam hari ini, mengajarkan Islam hari ini, kita mengikuti jalannya para sahabat. Karena Nabi tadi telah mengatakan mangkana ala bisli wa ashabi. Dan sangat banyak hadis-hadis yang senada dengan ini salah satu hadis yang lain satap tariku ummatin ala bid'in wa sab'ina firqatan a'zamuha fitnatan ala ummati qaumun yukismuna al umura bi ra'yihim fayuharrimuna al halala wa yuhalli wa yuhallimu wa yuhalliluna al haram akan terpecah umatku ini menjadi 73 golongan Aqdamu fitnatan yang paling besar fitnahnya yang paling besar bahayanya atas umatku ini adalah kaumun kata Rasulullah kaumun yuki semua yukismuna umura bi'rayihim suatu kaum yang mereka mengukur perkara-perkara agama mereka dengan pikiran mereka diukur halal haram itu dengan pikiran mereka kalau halal menurut pikirannya halal lah yang diamalkannya kalau haram menurut pikirannya haramlah menurutnya, diamalkannya lah itu. Bukan dengan Al-Quran, bukan dengan Sunnah Nabi SAW. Karena dengan akal dia pikir, dia dia ukur apa akibatnya. Wayuharimu al halal sehingga dia haramkan apa yang dihalalkan Allah. Wayuhalilu al haram dia halalkan apa yang diharamkan Allah dan dia haramkan apa yang dihalalkan Allah. Ini kita lihat kenyataan hari ini yang diharamkan Allah dia katakan halal yang dihalalkan Allah dia katakan haram banyak kejadian-kejadian hari ini yang tidak ada sunnah yang tidak ada diajarkan Rasul dia pertahankan mati-matian dan juga Umar bin Khattab pernah mengingatkan iyyakum wa ashabur ra'i wa innahum adau sunnah ayatuhumul al-hadis ayyuhafaduha faqalu bi ra'yi fadallu wa adallu Hati-hatilah kalian dari ashabur ra'yi orang-orang yang mendahulukan akal Karena sesungguhnya mereka adalah musuh-musuh sunnah Jadi ashabur ra'yi fa innahu a'da'u sunnah Orang-orang yang mendahulukan akal itu adalah musuh-musuh sunnah ayat humul al-hadis sangat berat mereka untuk mengamalkan hadis sangat berat mereka untuk menghafal hadis sangat benci mereka mempelajari hadis ayuha fajuha faqalu bi ra'i fadallu wadallu mereka berkata dengan akalnya kalau cocok dengan akalnya cocok dengan pikirannya mereka buat kalau tidak cocok dia tolak itu hadis dia tolak itu Al-Quran Dia tolak itu sunnah Karena bertentangan dengan akalnya Akibatnya Fadallu Wa adallu Ini jama Jama ini Fadallu Wa adallu Bukan satu orang Yang sesat Mereka ses, mereka sesat dan mereka menyesatkan orang. Mereka sesat dan mereka menyesatkan orang bukan satu orang ini. Hati-hati orang yang menggunakan akal. Sekarang ini kalau tidak diterima akal, dia tolak Islam itu. Jadi Islam itu tidak ada yang tidak cocok dengan akal, cuma akal yang tidak cocok dengan Islam. Akalnya tidak mau Islam, akalnya tidak mau tunduk. Disuruhnya Islam itu tunduk dengan akalnya, akalnya yang tidak mau tunduk dengan Islam. Sehingga dia bagaimanapun usaha dan kerjanya untuk mengamalkan Islam tidak pernah mendapat nikmat, tidak pernah merasa senang, tidak pernah merasa bahagia, ketenang dalam mengamalkan Islam kalau akalnya tidak tunduk dengan Islam. <clears throat> Dalam yang lain juga Rasulullah mengatakan yang diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu Mas'ud, "Innakum satajiduna aqwaman yad'umuna annahum yadouna ila kitabillah wa qad nabaduhu wa zuhurihim." Wa alaikum bil ilmi wa iyyakum wa tabadui wa iyyakum wa tanatu'i wa iyyakum wa taamuki, wa alaikum bil atiq. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalian akan mendapati suatu kaum satajidu aqwaman yad'umuna annahum yad'u ila kitabillah. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan suatu kaum yang mereka menyangka bahawa mereka mengajak kalian kepada kitab Allah. Coba lihat ini hadis. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan suatu kaum yang mereka menyangka bahawa mereka itu mengajak kalian kepada kitab Allah. Waqad nabaduhu wa ra'aduhurim. Padahal mereka telah membuang kitab Allah ke belakang punggung mereka. Karena yang diamalkan, yang diajaknya itu tidak ada dalil, tidak ada keterangannya dalam Al-Quran, dan tidak ada keterangannya dalam sunnah Nabi. Inilah yang dakwah yang baik. Inilah dakwah yang bagus. Inilah ustaz yang bisa cocok dengan segala zaman, segala keadaan. Jadi kalau ustaz yang hanya mengajak kepada Quran, mengajak kepada sunnah, ah, ini ustaz kolot katanya. Tidak bisa dipakai ini, tidak bisa menyesuaikan keadaan zaman. Seharusnya masuk ke kandang kambing katanya mengembek. Mengasuk kandang ayam berkotek. Nah, ha, ini bisa cocok nih, cocok dengan keadaan zaman, bisa beradaptasi dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Tapi kalau yang kita aja hanya Quran dan Sunnah mengikut paham satu soleh, wah ini payah ini, enggak bisa berkembang, enggak tahu nengok keadaan zaman. Ini diterangkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Padahal mereka telah membuang kitab Allah ke belakang punggung mereka maka hendaklah kalian berilmu kata Rasulullah. Wa Waalaikum bil ilmi. Ilmu di sini apa maksudnya? Apa yang dimaksud dengan ilmu? Coba siapa dapat? Kasih hadiah lah ini. Ini kita kasih hadiahnya ini. Ayo. Ini hadiahnya. Siapa yang dapat ini? Apa yang dimaksud dengan ilmu? Maka Rasul mengingatkan tadi. Sesungguhnya kalian akan mendapatkan suatu kaum yang mereka menyangka bahawa mereka mengajak kalian kepada kitab Allah Padahal mereka telah membuang kitab Allah ke belakang punggung mereka Ujungnya Rasulullah mengatakan Fa'alaikum bil ilmi Maka hendaklah kamu berilmu Apa yang dimaksud dengan ilmu di sini? Ayo, ilmu adalah buat di sini mantap. Coba, sih, ini hadiah ni. Atijah, betul. <laughs> Coba, apa yang masuk ilmu? Jadi yang dikatakan ilmu adalah Syekh Utsaimin dalam kitab Sarah Sunnah Secara usul selasa menerangkan el ilmu adalah ma'rifatul ma'rifatul haq biddalalihi. Mengenal kebenaran itu dengan dalil-dalilnya. Itu ilmu. Jadi majelis ilmu itu adalah majelis yang mengenalkan dalil-dalil Islam, Al-Quran dan Sun. Sunnah atau idroka say' alama huwa idroka jaziman. Mengetahui sesuatu itu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Jadi kita ketahui Islam itu. Kita ketahui Islam itu sesuai dengan hakikat Islam yang paling benar yang didatangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan didatangkan Allah dalam hadis Nabi-Nya. Itulah dia ilmu. Ma'rifatul haq bidalalihi atau idraka sai ala ma huwa idraka mengetahui sesuatu sesuai dengan hakikat sebenarnya. Wa iyyakum watana watabadui dan berhati-hatilah kamu terhadap yang bid'ah yang diadakan. Wa iyyakum wa tanatui dan berhati-hatilah kamu terhadap berlebih-lebihan. Dan berhati-hatilah kamu dalam apa namanya? Berdalam-dalam masalah yang sepele-sepele. Wa alaikum bil a'tik dan hendaklah atas kalian berpegang erat dengan peninggalan yang lama. Apa itu peninggalan yang lama? Sunnah Nabi. Sunnah Nabi ini warisan leluhur. Al-Quran, warisan leluhur. Maka Nabi mengingatkan, hendaklah kamu pegang sunnah itu kuat-kuat. Dan diingatkan oleh Rasulullah SAW, Wa innal abda' La yatakallamu bil kalimati min suktillah La yalkiya laha balan Yahwi biha fi jahannama Bahwasanya Seseorang akan berbicara dengan satu kalimat Yang termasuk dimurkai oleh Allah Tidaklah dia menganggap kalimat tersebut pada pikirannya Yang akhirnya dia pun dilemparkan ke dalam neraka Dengan sebab kalimat tersebut jadi berbicara, berdakwah dengan dasar ilmu, dengan dasar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan sunnah di sini, yang kita maksud dengan sunnah di sini adalah al-amalu bi kitab wa sunnah wal iktidai bi soli salafi wa atba'u atar. Yang kita maksud sunnah di sini adalah beramal dengan kitab dan sunnah dan mengikuti para salafus soleh, mengikuti asar, mengikuti pendahulu-pendahulu kita yaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi beramal dengan Quran dan Sunnah, beramal mengikuti petunjuk Rasul, mencontoh para sahabat bagaimana caranya di dalam mengamalkan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti apa yang telah diajarkan Allah mengikuti apa yang telah diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa may yuti'ir rasul faqad ata Allah barang siapa yang mentaati rasul sungguh-sungguh dia telah mentaati Allah jadi untuk mentaati Allah kita harus mentaati rasul tidak bisa orang beribadah dengan benar tidak bisa orang menyembah Allah dengan benar kalau dia tidak mengikuti petunjuk Rasul Karena apa yang diajarkan Rasul itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Laqad kana lakum fi rusulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallahu katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagimu. Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan akhirat dan dia banyak menyebut Allah. Jadi Kesimpulannya, mempelajari Al-Quran suatu kewajiban, mempelajari Sunnah juga suatu kewajiban. Penyimpangan-penyimpangan akan timbul kalau kita meninggalkan Al-Quran dan meninggalkan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena seluruh Sunnah telah diterangkan oleh para sahabat bagaimana caranya mencontoh Rasulullah tentang permasalahan bagaimana mengamalkan Al-Quran seluruhnya telah diterangkan oleh Rasul. Bagaimana mengamalkan sunnah semuanya telah diterangkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Karena sebagaimana berkata Umar bin Abdul Aziz rahimallahu la roaya li ahadin ma'a sunnah sanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada pendapat siapapun di atas suatu sunnah yang Rasul telah menjalaninya. Jadi wajib bagi kita ini untuk berbicara, untuk mengamal, beramal, untuk beribadah. Segalanya dalam bentuk masalah agama ini harus kita cari sunnahnya terlebih dahulu. Kita cari ilmunya. Bagaimana para sahabat mengamalkannya? Bagaimana sahabat di dalam mengerjakannya? Jangan kita buat satu ibadah. Jangan kita satu amalkan satu keyakinan. Kita yakini satu keyakinan, yang tidak ada para sahabat mengamalkannya. Maka para ikhwan yang dimuliakan Allah. <clears throat> Terakhir kita ambil daripada perkataan Imam Barbahari dalam syarah sunnah. Wa idha samita rajula yat'anu fi athar au yaraddu al-athar au yuridu ghairu athar fattahimhu ala islam wala tas wala wala tasukku anna annahu sahibuhu wal mubtadi apabila kamu mendengar seorang mencerca asar mencerca para sahabat menolak asar menolak untuk mencontoh para sahabat menginginkan selain asar menginginkan selain sahabat maka ragukanlah dia tentang Islamnya dan janganlah kamu ragu bahwa bahwasanya dia ada seorang pengikut hawa nafsu yang mubtadi itu nasihat Imam Barbari kepada kita Agar kita berhati-hati Kepada orang-orang yang beribadah Orang yang berbicara Orang yang berdakwah tanpa asar Tanpa contoh Tanpa pedoman yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Maka demikianlah Kajian kita pada uh, Siang hari ini Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita Kalau ada yang kurang jelas dapat dipertanyakan Kepada Allah kita mohon ampun. tentang dan tentang Al-Quran mungkin pada teman-teman sekalian ingin dipertanyakan mungkin silahkan bertanya. Allah tidak sudah menentukan juga eh, barang siapa tidak mengubah nasibnya ya. uh, Allah tidak mengubah nasibnya itu ya. ya. Layak guru ya. ya Inna Allah la ya. Inna Allah bi kaumin hatta yufi ma bi anfusih. Sungguhnya Allah tidak merubah satu kaum sehingga kaum itu merubah yang ada pada diri mereka. Nah, yang saya tanyakan Ustaz, uh, eh, kadang karena saya bingung sendiri juga kan gitu. Uh, antara katakanlah menuntut ilmu agama dengan ilmu ini ya. ya. sementara ilmu ini juga kan selain kebutuhan juga ya. kalau dicampurkan dengan hadis yang tadi hmm. barang siapa tidak <laughs> mengubah nasibnya kadang hmm. pikiran kita jadi berubah sendiri Ustaz ya. Uh, yang kedua mungkin gimana kalau orang-orang yang tidak benar tahu tentang dalil dalil dalil dia tidak menjalankan itu Ya, pertanyaannya bagus. <clears throat> Bahwa ilmu dunia dicari, ilmu akhirat juga dicari. Kalau kita mencari ilmu akhirat, maka ilmu dunia akan mengikut. Seperti kita tanam padi. Padi itu ilmu akhirat. Tumbuh rumput. Rumput itulah misalnya ilmu dunia. Kita tanam padi, tumbuh rumput. Tanam rumput, tidak mau tumbuh padi. Kita cari ilmu dunia, tidak akan dapat ilmu akhirat. Tapi cari ilmu akhirat, akan dapat ilmu dunia. Jadi ilmu dunia dan akhirat dicari, silakan cari. Silakan dicari. Nah, dituntut. Dua-dua dituntut. Sehingga jadilah orang yang insinyur-insinyur yang ber, ber, berbekal ilmu ilmu apa namanya ilmu agama, senior yang beriman, profesor yang beriman. Jadi ilmu akhirat dicari, ilmu dunia akan mengikut. Kita lihat para sahabat radhiyallahu anhum. Allah akan memberikan berkah kepada manusia itu yang menuntut ilmu akhirat. Ali bin Abi Thalib misalnya tidak pernah belajar militer. Enggak ada sekolah militer dulu. Tapi bisa jadi jadi jadi apa dia? Jadi presiden dia, jadi jadi khalifah. Itu enggak diajarin. Dan Umar bin Khattab juga pernah mengangkat seorang gubernur di daerah Uspun. Ketika ditanya, ya Umar, kenapa kau angkat seorang budak? Bekas seorang budak jadi gubernur. Apa kata Umar bin Khattab? Karena dia hafal Al-Quran. Jadi kalau ilmu agi, agamanya sudah mapan, maka ilmu dunia akan menuntut. Maka jadi pemimpin dia, jadi pemimpinlah yang baik kalau dia tahu ilmu agama. Tapi jangan ditinggalkan ilmu agama seperti hari ini. Tidak sejalan. Satu hari di SD belajar umumnya berapa? Belajar agamanya cuma berapa? Berapa menit? Enggak sejalan. Makanya penduduk Indonesia ini lebih senang untuk cari dunia daripada cari akhirat. Coba. Kajian-kajian dunia kayak gini, akhirat begini inilah nasibnya di mana-mana ini bukan di sini aja. Bukan di sini aja. Tapi kalau kajian untuk mencari dunia coba dikasih gratis untuk belajar onderdil kereta misalnya penuh nggak muat gratis gitu dibuat belajar gratis bongkar pasang kereta bongkar pasang mobil penuh ini nah, kalau dicari ilmu dunia tapi kalau <clears throat> karena dibiasakan untuk mencari akhirat eh, dibiasakan untuk mencari dunia kita di Indonesia ini jadi susah begini nantinya. Jadi lebih senang untuk mencari dunia daripada akhirat. Makanya diseimbangkan, diseimbangkan ditambah waktunya untuk mencari dunia karena Nabi tadi mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Belajar Quran dan mengajarkan Quran. Kita belajar Quran dan mengajarkan Quran. Nah, jadi harus harus sejalan. Yang kedua apa tadi pertanyaannya? Eh, bagaimana seseorang itu eh, padahal dia dari suatu perbuatan tapi dia tidak menjalankan. Uh. Sudah menjalankan tapi lupa Ya. Ya. Kan, Jadi kalau dia sudah tahu dalil, sudah tahu keterangan, petunjuknya, sudah tahu Al-Quran dan Sunnah, tapi dia tidak mengamalkannya, tidak berbuat. Kalau disengaja itu murka Allah sama dia. Murka Allah. Karena dalam Al-Quran diterangkan. Kaburawaktan inda Allahi antakulu namalatam alun. Murka Allah kamu mengatakan tidak kamu berbuat dalam surah Al-Baqarah diterangkan oleh Allah, "Ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun?" Apakah kamu suruh manusia berbuat baik sedangkan kamu membaca kitab? Apakah kamu ata'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Apakah kamu suruh manusia berbuat baik dan dirimu kamu lupakan? Disuruh orang berbuat baik salat, disuruh orang puasa, disuruh orang mengerjakan yang baik-baik, tapi dia langgar, dia yang melanggarnya. Nah, ha, itu murka Allah sama dia. Itu dilarang. Murka Allah sama dia. Makanya sebelum mengajarkan orang, sebelum mendakwakan orang, dia harus mengajarkan dirinya sendiri. Makanya dalam Al-Quran dibilang, Ku pusakum, wa ahlikum naro. Pelihara dirimu dan keluargamu. Jadi Islam itu mengajarkan untuk memperbaiki diri terlebih dahulu, baru memperbaiki keluarga. Nah, diamalkan terlebih dahulu, jadi bekas amalan kita ini akan dilihat orang. Jadi makin mempelajari Islam, mempelajari Quran, mempelajari Sunnah, maka manusia ini akan makin lebih baik. Hatinya makin lebih lembut, jiwanya makin lebih lunak. Makin menjauhi Al-Quran dan Sunnah, makin lebih kasar. Maka orang yang makin jauh daripada Al-Quran dan Sunnah, maka coba lah tengok, makin kasar orang. Mulutnya makin kotor. Kelakuannya makin kasar. Tapi makin mempelajari Al-Quran dan Sunnah, makin jiwanya makin lunak, makin lembut, makin baik. Nah, nah jadi kalau kita meng, sudah kita ketahui, ya tingkatan yang kedua adalah diamalkan. Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu dan bersungguh-sungguh untuk dapat mengamalkan ilmu. Kalau sering terlanggar juga berdoa kita kepada Allah, ya, minta tolong kepada Allah ya Allah, berilah aku kemampuan dan bantulah aku untuk dapat mengamalkan ilmu yang telah aku tuntut. janganlah aku diberi kemudahan untuk melanggar ilmu yang ku pelajari ya Allah minta sama Allah Subhanahu wa taala nah. Ha. ada yang lain nah. Ha. Waalaikumsalam Eh, <clears throat> Sebenarnya dalam Islam semuanya prinsip. Masalah sholat juga prinsip. Masalah sholat juga prinsip. Kenapa saya bilang prinsip? Karena Allah katakan dalam Al-Quran, "Fawailul lil musallin." celakalah orang-orang yang sholat. Kenapa Allah tidak katakan fawail litarku sholat, celakalah orang yang meninggalkan sholat? Kenapa Allah katakan fawailun lil musolli, celakalah orang yang sholat? Kenapa orang yang sholat dibilang celaka? Kenapa tak dibilang fawail litarku sholat, celaka orang yang tidak sholat? Kenapa? Jadi masalah sholat misalnya tadi itu prinsip dan Nabi mengatakan solu kamaro aitumuni Soli solatlah kamu sebagaimana kau lihat saya solat. Jadi prinsip masalah solat itu paling prinsip daripada yang lain. Karena masalah solat Nabi menerima wahyunya bukan di dunia, Nabi diangkat ke langit. Coba seluruh masalah yang lain diturunkan ke dunia. Jadi ini paling prinsip lagi sebenarnya masalah solat. Jadi kalau solatnya tidak benar dalam buku ini diterangkan dosa-dosa besar terkabair. kalau sholatnya tidak benar atau dia tidak sholat sama sekali mati orang yang tidak sholat mati masya Allah dia tidak mendapat doa orang-orang yang mendoakannya tidak nyambung sinyalnya diterangkan hadisnya di sini mati tidak sholat jadi prinsip maka disuruh dia sholat dengan benar nah itu prinsip juga tidak kalah prinsipnya daripada masalah sholat tadi yang seperti yang sambungkan yang tadi juga misalnya masalah-masalah eh, Ahmadiyah misalnya perbedaan kenapa muncul Ahmadiyah kenapa muncul Akam kenapa muncul tarikat itu samanya itu modelnya nama beda nama aja tuh Ahmadiyah Akam tarikat sama itu nah, jadi kenapa itu muncul karena rusak di pondasinya kalau sholat tadi itu tiangnya tiang kayak masjid masjid tiang yang disolak ini, tiang puasa zakat haji tiang tiang ini Yang rusak di Ahmadiyah di uh, apa tadi saya? Alkam dan lain-lainnya lagi itu itu pondasinya rusak. Apa pondasinya dasarnya itu? Keyakinan mereka tentang la ilaha illallah Muhammad Rasul. Rasul di mana kerusakannya? Kalau Ahmadiyah mengatakan gurunya itu Mirza Gula Ahmad itu akan bangkit lagi menjadi Imam Mahdi. Dan guru mereka itu semuanya sama dengan Nabi, eh Rasul katalah. Rasul kabarnya. Nabi yang terusaha ter habis tapi Rasul masih hidup. Rasul itu seperti dokter, itu keyakinan. Kenapa itu keyakinan itu muncul? Karena jahil di dalam memahami tauhid. Tauhid tadi pondasi, Jahil dalam memahami la ilaha illallah Muhammad Rasul. Rasul la ilaha illallah itu rukun apa? Rukun Islam. Solat juga rukun Islam. Solat, puasa, zakat, haji ada rukunnya, ada yang membatalkannya. Kan betul begitu. Ada rukun solat, ada rukun puasa, ada rukun haji. Kenapa rukun la ilaha illallah enggak diketahui? Jadi kita perlu belajar tauhid. Jadi orang yang kayak Ahmadiyah yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad, ada rasul setelah Rasulullah, itu karena bodoh, jahil dalam pemahaman tauhid tadi. Rusak dalam tauhid. Jadi tauhid itu kalau tauhid rusak tauhidnya akan rusak amal yang lain. Karena rusak pondasinya kayak akarnya pohon sudah dimakan rayap, daunnya pun akan rontok. Kalau akarnya sudah rusak, maka ajaran Islam yang lain rusaklah dia. Itulah prinsip lebih prinsip tadi daripada sholat. Tapi masih berhubungan dia, berhubungan, berhubungan akar dengan batang. Jadi kalau sholatnya rusak, ada akar saja tapi nggak ada batangnya kemana? Kita buat masjid ini pondasi aja, pondasi aja tiangnya nggak ada. Untuk apa? Pondasi aja. Nggak ada orang mau tinggal. Jadi disempurnakanlah maka Islam itu seperti bangunan katanya. ada tiangnya, ada pondasinya, ada atapnya. Itu disempurnakanlah. Itulah dikuatkan itu. Apa bangunannya tadi? Atapnya uh, eh, muayyadatul Islam, penguat Islam itulah jihad fisabilillah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau kita lihat daripada yang disampaikan tadi bahwa memang rusak semua, Islam sudah rusak semua. Kenapa rusaknya tadi? Sedikit waktu dipergunakan untuk mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Itulah kesimpulannya. sedikit. Nabi mengajarkan tauhid berapa tahun coba? 13 tahun. Tauhid tok, belum ada sholat dulu, 13 tahun. Nah, sudah ada bagus tauhidnya, baru belajar sholat, baru mantap orangnya. Kita sekarang ini tauhidnya masih keropos. Kenapa kita bilang keropos? Kadang-kadang juga kita minta kepada Mbah Dukun. <laughs> Coba lagu Badukun. Siapa yang beli? Kasetnya? orang Islam. Dukun ini wasilah makhluk yang paling di dilaknat oleh Allah, paling dibenci. Inna syirka la zulmun adzim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang paling besar. Wasilah jalan menuju syirik itu diantaranya dengan dukun. Ini dukun dipuja-puja, dinyanyikan. Ada mbah dukun. Nah, ha. yang beli orang Islam, membelinya kaset ini, ini namanya ta'awud alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam berbuat dosa. Haram itu didengarkan. Nah, itu yang beli kaum muslimin. Jadi rusak. Inilah dia terbaik. Jadi kaum muslimin masih jahil terhadap tauhid. Maka yang tadi dibilang Ustaz tadi, boleh juga betul. Ada betulnya, tapi juga ada salahnya. <laughs> Nah itu dia. Karena semua acara Islam itu tidak bisa dibedakan mana yang prinsip. Semuanya prinsip, sholat juga prinsip. Sehingga Nabi mengatakan beda kamu dengan orang kafir dalam sholat. Benar Husli, oh, apa? apa beda kamu dengan orang kafir adalah solat barang siapa meninggal ke solat maka kafirlah dia jadi solat itu masalah prinsip juga nah jadi gak, tidak bisa dibedakan pisahkan jadi masalah tauhid juga prinsip masalah solat juga prinsip di buku ini diterangkan tentang akibat orang yang mati tidak solat kabair dosa besar gak dapat doa kan anaknya anaknya ya Allah ya ya Allah ampunkanlah dosa orang tua karena bapaknya mati tidak solat tidak dagar oleh Allah, masya Allah. Nah, jadi ngeri. Makanya prinsip juga solat. Nah, jangan tidak suka hati. Apa boleh solat kita? Allah Akbar takkan kita di sini. Boleh? Tidak boleh kan ya? Nah, prinsip nggak boleh ya. Harus harus ada keterangannya. Kayak mana solat tangan yang benar? Itu diterangkan oleh Nabi. Jadi solatlah beribad jebal Allah sebagaimana yang diajarkan Nabi. Jangan sembah Allah dengan yang tidak diajarkan Nabi. Nah, itu Berimanlah kepada Allah dengan iman yang diajarkan Nabi. Jangan imani Allah dengan yang tidak diajarkan Nabi. Barang siapa beriman kepada Allah dengan iman yang tidak diajarkan Nabi, maka itulah dia musri, orang musri, orang murtadi, yang menyelisih daripada ajaran yang benar. Inilah yang merusak tadi. Yang kata Nabi akan terpecah umatku menjadi 73 pecahan. Kulu hafin narin semuanya masuk neraka ilawa tidak kecuali satu. Yang satu ditanya sahabat, "Ma iya ya Rasulullah? Apa yang satu itu ya Rasulullah?" Apa kata Nabi? "Mangkana ala misli wa sabi orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabat-sahabat sahabatku." Jadi ikuti Nabi dan ikuti sah sahabat. Nah, Ada yang lain? Ah. Kalau dia prinsip dengan ah, perintah sholat itu, itu bilang beda. Ya. Kalau dia sholat itu kan hasil dari perbuatan kalau dia perintah sebenarnya itulah dia antara rukun iman dan rukun islam hmm. nah saya rasa kalau boleh saya kasih tambahan sedikit kan ini kita juga ada sharing namanya e, kalau dia sholat itu kan perbuatan tapi ya. kalau dia e, perbuatan dalam arti e, kelihatan di fisiknya gimana cara melakukannya hmm. tapi mungkin kalau hati atau kolbu kan e, langsung ke Allah gitu yeah. terus perbuatannya terlihat di lapangan iya. iya. antara yeah. tidak gitu. yeah. saya rasa e, hati juga termasuk Iyalah. yang termasuk ini e, eh, misalnya ada patokan kalau seperti ini seperti ini hukumnya nah sementara ada orang cacat ada orang yeah. Iya. e, cacat lah gitu yeah. itu kan juga jelas suatu kalau dikatakan kalau suatu prinsip gitu yeah. ada segala macam ya. Ya, yang jadi masalah pertanyaannya apa apanya sekarang? Yang ditanyakan apanya? Enggak, nah, tambahan. Eh, oh, tambahan. Eh, oh, tambahan enggak apa-apa lah. Ya. Nah, iya. Ya, termasuklah. Jadi dalam Islam itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Tidak bisa dipisah-pisahkan. E, antara e, rukun iman dengan rukun Islam. E, rukun iman permasalahan keimanan, masalah hati. Rukun Islam itu masalah jawari, masalah anggota badan. Jadi bagusnya iman seseorang, bagusnya iman seseorang dengan melihat bagusnya amalan anggota badannya. Nah, jadi nggak bisa dipisahkan mana kulit, mana isi, sebagaimana keyakinan orang tarikat. Nah, kau belajar kulit-kulitnya saja syariahnya, hakikatnya kabir. Nah, itu nggak ada. Nggak, nggak bisa dipisahkan hakikat dengan tarikat. Anda eh, jahir dengan melembatin, Nggak bisa dipisah-pisahkan di dalam di dalam Islam. Bagusnya lu kulitnya e, bagusnya isinya e, bagaimana nan? Bagus menandakan bagusnya isinya dengan bagusnya kulitnya. Kan begitu. Tidak bisa kita katakan bagusnya isi kalau kulitnya tidak bagus. Nah, jadi tidak bisa dipisahkan mana Islam yang bagian luar, mana Islam yang bagian dalam. Tidak bisa dipisah-pisahkan seperti yang tadi itu. Nah, jadi demikian saja. Yang lain? Ah ya betul-betul. Begini kan, ya. ya. yang dibacakan berbeda. Ya. Jadi kalau kita menyalahkan mazhab Hanafi, ya. salah tidak begini-begini, ya. tidak adil. Iya, iya. Gitu. Ya. Karena Nabi punya dalil. Dalil tersendiri. Ya. Jadi itu dia jadi akan ada sebuah perbedaan yang sekarang ini nanti Islam itu itu jadi bahas. Ah. Bukan dibahas bagaimana Islam ini masa depan. Iya, iya. Itu dia. Jadi Ya, kalau dia perbedaannya dengan adanya dalil itu nggak ada masalah. karena perbedaan para ulama di dalam memandang mensikapi dalil. Yang jadi permasalahan dia beramal tanpa dalil itu yang jadi perlu dimasalahkan. Nah, kalau dah ada dalil tidak bisa diselesaikan. Contohnya masalah sedekap. Syekh Albani mengatakan Sami Allahu liman hamidah tidak sedekap. Dia mengatakan bid'ah lagi orang yang sedekap ketika Sami Allahu liman hamidah. Tapi ketika uh, ulama-ulama dari Madinah dan Mekah, Syekh Utsaimin, Syed Jamil Jainu, Syed bin Bas dan lain sebagainya deretan ulama-ulama Mekah itu katanya tidak sami Allahu liman hamidah di itu tidak masing-masing memiliki dalil masing-masing memiliki dalil kalau para ulama telah ee, eh, berbeda dalam pandang dalil dalilnya tadi jelas ya udah itu perbedaan istilah istilah para ulama ulama yang beristilah yang jadi permasalahan sekarang istilah bukan para ulama <laughs> Ulama enggak ada perbedaan, yang di bawah yang berbeda. Kita yang berbeda. Jadi kalau ada perbedaan ulama udah kita diam aja. Itu lapang dada aja lah, udah dimaklumin aja beramal sebetul yang jelas ada ulama yang yang memahami seperti itu. Yang jelasnya ada ulamanya. Yang jadi masalah dia yang tidak ada ulamanya, dia sendiri yang berpandangan seperti itu. Menurut hemat saya begini katanya, itu yang jadi masalah. Kalau ada ulama udah jadi enggak masalah, enggak bisa disatukan sampai dunia kiamat enggak bisa disatukan. Kalau ulama sudah berbeda pandang. Tapi ada ulamanya. Ada ulamanya. Misalnya Al Al Bani mengatakan cadar itu tidak wajib. Dengan dalil-dalil. Dalil dibantinya. Ini hadis-hadis terangkan hadis-hadisnya. Ulama-ulama Mekah mengatakan wajib. Syekh Abdullah Jarullah Syekh Usaimin mengatakan wajib pakai cadar. Nah, ha. ini tidak bisa tuntut sampai kapanpun. Yang satu bilang wajib, ya sudah. Yang satu bilang nggak wajib, ya udah jalankan masing-masing memiliki dalil, nggak bisa dipaksakan, nggak bisa dipaksakan. Nah itu dia. Yang penting ada dalilnya, ada para ulama yang memahaminya. Yang tidak boleh diamalkan, yang tidak ada ulamanya. Kita sendiri yang menjadi ulama. Nah itu dia.